Egun eta ikusiz eh, sasoinak bururatzen ari direla, bilanen eh, itxura hartuko du gure saioak, errugbia eta futbola ipatuko ditugu olatza txaleon. Topa Malagua eta futbola epatuko ditugu eta liga susen izaiteko eta gaitan dut diadanik uh, eh, bizi-bizia dugula gaurko eztabaida uh, zer epatuko dugu bilanen, bilanen eh, eguna izanen dugu zenta sasunak buratzen ari dira egan bezala eta ondoko sasunak ere ikusiko ditugu ordan gurekin baditugu mainunen inguruan Pol Mendiburu errubiaren dako Bayona Zalea eta errubiaren dako ere Xampara Su Beozalea bieri Atxaldeon Atxaldeon. Atxaldeon. Hala hori, bilagen partian izanen da, lehenik futbolarekin hasiko gira, hor ere sasoina bururatzera doa, ez da gaz bururatu, ino eh, egun bat, eskaz da, buruntan, eta gauza batzu ino finkatzekoak eh, dira, gurekin pantzo, holtzo mendi, ere altzale, atxaldeon pantzo. Atxaldeon. Ara, eta goizterazen dugu entzuleak, guk ere, zuek ere parte hartzen al duzuela, gure saioan, telefono deituz, 0 bost, bost behatzi, bost behatzi, oita 0 bat, eta nahi baduzu galderak, nahi baituzu galderak egin gure entzulei, edo oagak ere, biztan dena, ongi etorriak eh, ziztela. Eta futbolarekin, hasiko dugu, gure gauko saioa, liga bururatzera doa, este buruntan jokatzen da, azken eh, eguna, azken partidak jokatzen dira, eta menturrez, azken urteetako liga tinkatuena dugu, este guzietan egaiten alduguz, zenta eta ezaki goino nok irabaziko duen liga, nok jautsiko den esusen eta Europako postuetan ere horreino gauza batzu finkatzekoak eh, dira eta biztan Euskal taldeak entzunen eh, edo aipatuko ditugu baita ere erreala atletik eta osasuna iruak, eh, ez iruak behar baita eta baina osasuna eta erreala badute zer jokoan, hara erraiten ginuan liga tinkatu zela, pantzo euskal taletaz mintzatu hain zin, jakin min frango horreino azken eguna baino lehen gauza batzu erabaketzekoako ino? E bai, duridu inorkezula idabazi nahi, e, e, liga hori, e, ni argitu anai, zegeerrateko, bartzen horre du kristu naukera, eta ba. iduridu iraziko dela mesi, mesitu gabe eta argitzeko bada ere nik pentsatut gehien merezi duenak dela Atletico Madrid zenta lortu du emaiten beste bien einean Iduridu luze aldu dela sasoina bai. Eh, bai, bai, bai. bai, bai, bai, bai, bai, baina eh, azken partidutan ere ala ere Atletico Madridek eh, eh galdu duelarik bieta utxile banten kontra eta gero empatatu zuelarik ere nizkoit niz, niz, niz, niz, niz, niz, obeki jokatu zuen eta aukerak ukan zituen Barcelona Liga irabazten zuen. ba, bai, eta Barcelona ari da negargarri jokatzen eh? negargarri eta iraziko du nok iraziko du zuretako Zaira da, eh? Zenta, eh, bada, ene ustez faktore bat, importantea da, ala ere Atletico Madrid badu txampionziko finala, eta bai. hori... Eta kanpoan dela. bai, eta kanpoan dela, bai, biztan da. Me, hor, uste dut, uh, eh, Barcelona kasik bakantzetan zela, galdua, zuz, galdua eman eh? adirazpenak eta dena, erran nahi dut, ah, bai. eh, aski triste iduritzen da, matematiko kestelarik egina, eh, eta hor, eh, baute Jesu Kristo naukera. Orduan duan behar ba bukatuko dute liga batekin, behar ba Madrida bukatuko du, bakariko parekin izango zen, aski argi, argi, argi. buruz, zer da, txapelketa bitxia, ahont, Bai, eta gero horatzek eh, eh, e, egiten zuena luze da e, eh, de, ziren e, txampiontzean iruak joan dira aski urgun, bon, Barcelona gutien, me bon, ala ere bai, eta, bai, bai, bai. eta bai eta, eta nik uste dut horrek eta gero ukan dituzte, baituzte hor zaurituak azken momentu eta bon, normala, gorputzak ere, eta gero bada mundiala ere, opf, mm, eta zakit arabera egiten aldugun, zakit liga txak bat den edo ala ere kasi gabe ebilidira, dira sasen Rusian, orain dute utxekitan. Bai, eta gainera, e, txikien kontra, gana edo tikien kontra edo levanten kontra pintsatzen duelarik eh, Atletico Madrid ahri da, zenta da lebantek ez du gehiago fitxik jokatzen eh, gero zeltaren kontra Madridek eh, galtza bieta huts ere, zeltak zelta ere salbatu azerean mhm. bueno. San eta Pol, ribiaz izanen gira ondotik, bon, futbola segitzen duzu eta liga segitzen duzu ere Bai, bai. Nola, nola ikusten duzu, enok irabaziko du? Ebe, pixkat, uh, bon, pantxo egiten dina, garria huai arte kasik uh, iru ekipa horiek uh, Real Madrid Atletico eta eta barza uh, aldi guziz iru pontu lortzen zuzten egun guziz, eta huai azken txanda hortan uh, ezina antzatuz bezala, eta ni kasik beldur dut Atletico Madrid entzat uh, oita emek esku zuen huai arte, eta ebe nik uste behar ba dena galtzia, Ue, irrisku handian da, guai, uh, Barcelonan eta joitea berdinketa iteat, ez da upari bat, eh? Azken egun handako... Ba, ba. Alaike, alaike Atletico Madri sorpresa urten zen, azken uh, urteetan uh, Real Madrid eta Barzak dominatzen dute, etzen mentura zikusten sasoin astapenean, yes. kapable zela Atletico Madri sartzea borroka hortan, eta... Ez gainera falkago eta horiek galdu partitu zen? Urtero, eh? galdu dute urtero hien uh, aurrelaria, eh? da, harrigarria ere, eh? ari diren Diego Costa que duen uh, heina adibidez, bon, Diego Costa eta beste guziak, eh? Arri garri da, eh. Pol, no eh, ikusten duzu irabazdezuk? Ba, goi Barça, bai, bai? etxe naiko etxenaiko da, mm, dukolari batzuk azken partida jokatuko dutei, behar ba, maskaran eta horiek, eta onai dute titulu batekin finitu, eta Hala, ekam nun, uh, osten erreten zuen epantzok, kastik bakantzetan ziren eta ez duzen fitxik dukatzeko, bai ute, uh, kristoen hor. Azken partida, etxen finala, gutxi gertatzen da, ora... Bai, bai, bai... Oita emezortzen dira, dira, dira, Dena alde dute gana ezaket, nahi kusiz ere azken partidak nola joan diren, dena alde dute gana ezaket... Eta mesike, mundiala, donaintzin... Bai, bai, bai. ez, dute lortu irabazten atletikoadrien kontra. Hori da. Eh, eh? Ez, ez, ez. Eh? Mm. eta jokatu dute, jokatu dute Supercopa, jokatu dute Championsa, eta jokatu, eta hori zaren da, bigarren, garen, seigarren matxa... Eta ez dute irabazi. Eta ez dute irabazi. Poletasun, bai. gaiteko, behar, atletiko Madridek merezi duela, eta bon irazten donak merezi du baina. Ba, regulartasun handako bai, me, ba, eta ez. Eh, Zaila da jaitea adibidez liga bezalako xapelketa luze batean ez duela merezi. Bai, hori da, hori da. Azkenian eh, idazten irazten malimadu barzak eh, ez du ebatxeare. Eza, eh, Madriden aurka bi garaipen, eta bai. atletikoren aurka berniketa eta garaipen bat. Ni, nik, uste dut, eh, bon, egia ez inda regularra dela bat beste baino gehiago, puntu gutio ite malimaditu. ditu Hori da. Bai, eh, hori da, baina, horako zapekta luzte batean. nik uste dut eh, jendeak baluratzen duena da eh, eh Atletico Madrid, hasten da, ala ere, ujunagotik. Egan nahi dut, ikusten duzularik, e, ez dakit norik jantxo bat emango luken Atletico Madrid. Hori da, paperean denak zerotu hasten dira, baina atzo nok ikusten Atletico Madrid ikusten zuen, nik uste dut, denek ikusten zutela, zutela irugarren, baina inork etzuela ikusten. sistema maite zuen, ligaren sistema, uh, ez dakit zomat partida diren, hogeita mezortzi, uste dut, eta bai. finitzean eh, begien duena irabazten du? Gehien duena? Pundu gehien duenak ah, irabazten du. Denetan bai. ez? Ah, Mantzakun jipian ez da hola... Ah, ba, ba, ah, ba, ba, ba, sistema, ba. Dut, kirol sistema. Ba, ez liga bakarik bai. egin. Hori egiten zuen, da simionek egin tua dirazpen batzu, egiten zuen, bi olako xapaketa luze batean, bi talde berdinduak edo ah. final bat jokatu bai, behar da. Italian hola egiten zuten ez, gara ibatian? Zuzen, bai. adibidez, jubirako bai. maite zinukete, hori? Hori ere egin dugu? Nik eh, ez, eh, da beste tradizio bat. Zuzen, galtiek bai. ez egandu ere... Eh, bai, tabutxuraleke nahi du. Bai, <laughs> Ne, bada tradizio bat, beste tradizio bat ere jubian. Mm. Hori eta... Bon, gero uh, kopako sisteman sartzea urte ondarean, bon, badu bere sakma ere. Me egia erran logikan logikan araberan, ba, uste du ligako sistema, yeah. Bai. ba, isusenen adela. Ba, badako pa, egan eh, finala e-, e-, egiteko bai, hori Ez da hori, bai. eta nik uste dut, eh, ba, e, biziki desberdina da, eh, logiko atxamaiten utara ere, uh, gehien puntua atera dituenak txapelduna izaitea. Eta punto, eta, eta punto, nire, nire, nire, nire, nik ez dut usteari dela bukatzen, uste dut bukatua dela. Nik uste dut dela. ia danik, bai, bai, nik uste dut, dut, iaz, ia bukatu ezela, eta uste dut, guardiola orzelen azken urtean, berak galdegin zituen hainbat aldaketa eta ukatu zaizkionak, eta hortako joan dela, zenta berak ikusten... Jokalari aldaketa. Hame, nahi zituen idu, dirudienez, nahi zuen egin, oain Lucenrikak eginen duena, ameka jokalari edo, eh, eta barne badira albes, eta egin nahi dut eh, aski importanteak, Xabi bat ez dut ulertzen zer gaitiko inoari, nik ez dut ulertzen nola seleksioan den, Xabi, zinez aurten, argi-argi da. En eta nik eh, jokalari hori milesten dut, zinez, eta enetako erdilarietan e, dudan honetarikoa izan da, eta gehien influentzia bazuena jokoan, baina Hoai eh, oai ez da gehiago Bartzelonan hartzeko, ez da, ez da, ez da, ez da. Ena zer, memento txar batean delako, do... Eh? Ez, ez, ez, zaharra da, biziki eh, asko zere... Ez dakit, eh, ba, ba, zure iritzia. Ba, ba, nire iritzia da, nire eta gainera, egin egin dituzte bi petxo. Berzuten, bera, pixkanaka eh, aldatu, baina bere, bere, bere aldatzeko berzuten tiagoa txiki, eta saldu dute eta ene ustez hor kristonen akatsa dute, gehi gibelean bazuten berritzea berzen berritu hor ez eman eh, gaizua egiten du alduena baina eh. bai eta barzan bada beste arrazo bat aurten eh, bada mesi dependentzi zirria bai. eh, beste beste urte eta kompatuz mesi eh, chapel hontan oska eta palo izan da bai. <laughs> bai, hori da aski egia da zenta datuak dira, baina nekana edut, egin eh, izor hori nola den, emeustu ditu bergoi eh, partidu eta sartu ditu egiten ezortzi gol. <laughs> eta bai. egiten da, egin du bai. eta, eta gero baduzularik. Eh. Partida garantitxuetan asteko egin e, palago izan da. Egin da, usaiatu gituela, izaitzea ah. zinez uh, amar gorago, eta <laughs> bakik bai. gorago dela Baina e, egia dena da, gero taldeak ere, taldeak jasaten duela. Menik ez dut uste, e, eh, de, e, eh, nik ez dut uste eh, diferentzia undiena mesidenik nik uste dut erdian E, diferentzia hundia e, Inestak urte biziki txarra du Eta egin ditu partidu honak Me urte txarra du Eta xabik ere enetako Eta Oiek zuten emaiten abiadura jokoari Eta hortan ziren ona, Xabi hona zen zen Eta ta... alere azken egunera Eta irabazten aldut Eta ba, Gero ere behar da ikusi Eh, Eh, ligar, efen, CD esberdintasun baden, eh, gaineko ba- iruak eta beste nahtean. Nahi, aipatu, eh, berantago aipatuko dugu, epska bat, beste jokoz kanpo batzuetan, horretzen naiz, aipatu zinutena ligaren egin guzia. Baina lehenik, osasuna nahi nuke aipatu, zenta euskal, ligan den beste euskal talde bada ere, urte guzian sufritu egon azpikaldean, eta altzen dira azken egunera, eta ez dakit mirako bat behar duen, baina kasik egoiteko. Nik uste dut eh, osasuna eridela egiten eh, egin duena jautxe entzien. Hop, salbatzen gira, urte bat, bi urte, iru urte, mirako ilu bat eta bukatzen dugu Europan, eta gero berri salbatu eh, mirako iluz eh, eta azkenean eh, behar duzu erori ongi berrizutitzeko obekiz, enta hor, zer nahi iten nahi diren ustez, fitxatzen dute urtero, ez dakit zoma jokarari. jimbian pastu dena behorekin? Egan nahi nuen. Bai, bai, bai, bai. Bai, beho, ez dakit, nik ikusten dute, iduritzen zait, avironen fitxatzen dela gehiago, ez? ez, eta gainera, zake, kasik da, baiona da urte guziz hor dena jausteko, ez jausteko, eta azkenean beho da jautsi dena, edo, edo, dena Osasuna edo, ebe, e, budjeta be ikusten bali mauzu, bai. uh, eh, apalen eta ikez bali apalena, bai. ebe urte honetan ama bigarren finitzen dut, eta urte txarretan hor da. Bai, bai. meretzi, hola, eta nun bai bada logika. Usuzio salbatuko dara? Irabazi eta ez da eh, aski oino. Irabazi eta baina du nire Berdu irabazi, berdu irabazi eta ez ba, da bai. behar kontra, betisek joan den haste badu, jiru eh, haste buruan... Betis jausten bai. ziur, irabazi du baina kontra bere bizia jokatzen duena lauta iru etxean. Bai, gana eh, da, harri garria, fe harri garria, zer badan horrengi belean, baina gana osasunak ez du bate irabazia betis delako. Euskal futbolan beti, uh, gauza, beste gauza bat gertatzen alda, osasuna jausten alda, baina berdin gurutatzen alda, eibar egin. bai. Hori ene iduritzen zait ikara hori. Uh, berri hona, gipuzkoako futbolaren zat? Bai, eh, bihio bistan dena. Oh, Santza hundiak badira, ez? Ez da ino Ez da ino eh? bina... Ez da ino bina... Ez da ino Iten alden gauza da. Iten alden gauza da. Bo, gutxinez jokatuko dituzte play-offan gara eh, igotzeko. Ez da sosenki igoko, baina... Ah, Beak ba, eh? Beak ba da. Beak da. Oino, oino, eskaz dira... Iru ustut? Bai, iskat. Bai. Hara, iru gun eskaz dira, eta eta bide agenda eta lehena da zuzenki gaiten ez ez ez ez ez ez bi lehenak bi lehenak irugarrena du irupuntura eta ari da lehenaren etxean deporen kontra ah, hori, zen, bai, hori da hori da Eta Las palmas da uste dut... Eh, ah, Boa, gizaz igaiteko eh, aukerak baditu, eta bai, bai. osasunarekin gutatzen alda, egiten nuen gipuzkoako fudularen zat, antxe hur, berri uste nik eh, niri duritzen zait eh, ongi dela, ukaitea bitalde, eh, gainera... Ba, eta... baina bade aski... Ez uh, Bade aski gipuzkoako bitalde furnitzeko lehen mailan. Ah, be, gero, me, gero, eh, gana idut, eh, fitxatuko, fitxatuko, bai, bai, ala ere, badakigu, bai, egealan eta bai, eibaren, taldearen potoloa, ala ere, gipuzkoako futboletik heldu direla. Bai, baina hori eh, beharko da, ezin da, egan nahi dut eh, logikoki, eh, bakrik begiratzen bani duzu e, gizarte <laughs> zenba populazioa populazio baden. Hortako, bi... behar bai. bada ez da inona ere ez? Bai, nik uste behar. Bon, puntualki iruditzen zai bai, gero idauteko la eh, kasu hori nekez, nekez. Ah, zindu iraun, ez du iraun, eh, bakrik. Eta sek, sekulan osasuna ez bada jausten, ergan nahi du, uh, kasik uh, osasuna atletik erreala eibar, kasik ez dakit egun kilometroko ere mu bai, lau talde. Lau talde, badirela... Bai. Ez dakit bai, Europako txapelketarik oberena edo azteko oberenetan da liga. Bai. Aski da, ze, jokalari jokalari da hori egan hor uh, Europako txapelketa honetariko ezakitze, jendeak urte aseran eh, denek reiten zuten be, ba, liga etzela ezakitzer, behar ba, behar behar Eh, ba, e, Alena ipatzen honan nintzun galdekin galdegin eh, uh, jokin uh, eh, etxe atetik zalearekin Zela hemen egiten zuten ligak galdu zuela Eina galdu zuela Premierera joaten zela jokari da iniz Ara, gala eh, ere, Europako kopak atzen ditugu bai. Xapelduna ligako bitaldeak ligakoak dira bai. Europa ligako xapelduna Espainola da Erdi finalean bazen beste bai. bat Ligakoa da, erdi finalean beste bat baita gana iduan edo Da, eh, be, behar, bada be, besteak dute maila edo apala egan duten uste ene eh, Frantzian, Alemanian Baina ligan eh, eina apaldu dela, baina beste Italian, Inglaterran, Alemanian, oinu gehiago? Ba, italian bai. Ba, bai italian badu aspaldi, egin dute kriston, uh, bai, italian bai, ikaragarri jautsi da, heina, eta gero, alemanian adibidez baitu zu bitalde, Orida. alemanian. Bai. Eta, eta bai ern eh, txapelduna da, badu hilabete bat. Goizegi, uh, eh, beretako. Bai, ba, nik uste dut ortako galdu dutela, ba, ba, orako paliza hartu dutela, gaitik. Begira, PSG, PSG, PSG, PSG, PSG, PSG, PSG, PSG, PSG, jubek aski, bo, aski retxida zidu, gana dut bakarrik eta ligan izan da hor borroka polita, eta hori no, premierrean erabakia da. E, ez... Eh, adostira berriz gaitiko beraz ligan uh, apaldu dela... Bai, nik, nik uste dut adibidez Valencia eta Xebia bezalako ekipoak lehen lortzen zutena borrokatzen Bartzenunarekin e, orain e, zinezkoa dute, gara dute, eh, ez duzu ikusten nola alko luketen e, ez bat egin e, Azken finean, no, almez ah, berrizka. Atletiko ba, ez ikusten. Eta ez ebilak, ah. ez da gutxi, eh, ikusten duzulaik aurten berezik ze talde ziren e, Europa Ligana talde edo ze izen? Talde eta izen, bai, bai. Eh, ez, ez, eh, Jube bezalakoak... Eh, bai, bai, bai jube, jube bota dute txampionzetik, orda, ez, jube ala ere, ez, ez da hain, ez da ibili hain, be, berak behar izan duelarik eman, hei, heina zer da da txampionza? Hor ikusten duzu ekipoen egin, Fite ikusten da, PSG dena xeatzen du, iristen da txampionzera, eta eta eta Chelsea xeatzen du eta ikusi behar da nola gai ba, da minutuan me <laughs> bai bere autobusarekin hor eta eta me bai hinta bai. bat bo ikutu bai, bai, da me bai baina eta anitzen dako historiako zumeresi ame ah, da ez ez me izan da historiako txusietariko bat da ba, mugin horrekin bai bai bai bai bai bai bai bai eta demora entzina doa, eta alare ortako eh, jena zira, pantzo, ez bakarrik, eh, baina ortako ere. Um, gaurko egora eh, errelaren gaurko egora aspikatzeko, uh, txarrenean, eh, galduz, ustut, zazpigaren buka lezakela, hori no? Bai. oker. Bai. Posto hori izenbetuko zinuke, sasoin astapenean, zazpigaren? Eh, Jakinez e, bazinuen bazela txapeldunen liga eta hori guzia? Eta hori guzia? Bai, ez da, ez, ez da gaiten ala, bai, bai, bai ah, ikusita ez da bai ah, bai. gaiten ala, baina egan dut, eh, ez da demoraldi txarra izan, baina ikusita nola den demoraldia pentsatzen dut obeki iten altzela. Bai, luza zegoen dira, lau bost, hor? Bai, bai, nik uste bai, eh, altzera obeki egin, galdu ituzte puntu hainitz, eh, ama bostetik, hogei garen, hogei, afen, ama bos garen postu eta hogei garen postua artean dauden ekipoen kontra, puntua iniz galdu dute. Oino, oino bos garen bukatzen aldute? E, eh, bai. Eh, bai. bai. Bai, irabaziz eta irabaziz eta sebiak galduz. Oan, eh, bos garen, uh, bos, garen, uh, utziko lezuke? Ez. Ah, laugarren ikustuz? Bai. Ez? Ez? Ez? Zenta nik ustuz, bazela, bazela manera... Laugarren baita atletik? Bai? Uztuzo, atletik baina ubekiten azola hortan? Bai. Bai? Ben, e, uste dut. Ikusi ditut... Uh, ez egin, eh? Ez, ez du uste dut egiten altzuela. Championtza, championtza e, Galde egiten e, galde egiten diazu, galde egiten diazu, zer uste bai. edo zer egin duten? Ez, zer uste duzun. Ha, ah, da, altzutela, borrokatu, laugarren postuaren zat, azken momentu arte. Naiz eta txapelunen liga izan. Be bai, zenta, azkenean egin dute behera, bakarik partido bat asten jokatzen hasi direnean jokatu dute Bartzenoan aurka idazi dute etxen iru eta bat, hor or, txez, hor txez, bai, bai, hor txez. Hor hori hori. Be bai, e, galdetzen ditea, e, galdetzen ditea bat duene zahremana txapelduen liga jokatu izanak, erra espikatzen diot, e, eh, momentu, e, gabe, behar bada, aizeago izan entzela, laugarren postuaren ardiestera. Ba ez dakit nik, eh, Beha da akidura hor ginda ere Nik uste dut ez dutela, ez dutela ongi eh, kudeatu? Ez, kudeatu denboran nahi bauzu Jokatu dute berdinek eh, eh, ah, Txartel hori agasateren dako Az? Uh, bai. Edo, edo agasate eman duena nintzat. <laughs> ez, ez, ez, ez. Ez, ongi da egiten dut, egiten, bi urte segidan, ba, Europa nizaita. Bai, ba, Neudako da Bai, bai, bai, bai, bai. bai. Ne, nire zatera, baina ikusita nola pasaden e, eh, e, eh, txapelketa, uste dut, altzela azken Are, momentu fite, fite, arte. Bilan bat egiten mali mauzu, ahortengo sasoinaz? Bilan ona? Bai, bai, bai, bilan biztandena, bai, Kirol bilana eta talde bilana bai, talde bilana ere bai baina eh, horrek gain emaiten kriston belduja da uda uda hontan zi pasako den senta sigurazki e, eh, galduko dituzte montaña ni berriz Ba, montaña oso ongi da jenen, uste dut jenek bidaliko lukela gustora montaña egeala <laughs> bai, Kopako finala, eh? Bai. bai, egin du finala, galdu. <laughs> Eh, zer haipatzen da, joan ginetan haipatzen, Griezmann joanen da? Griezmann gaiten dute seur dela, Bela Kasik seur, e, Txuri ziurenik eh, estradak, eh, estradari ez diote berritzen, Eh, jo Eh, joserez, bai, domaia, me joanen da surfeatzera estrada konta izanen da zara utzen. Taula baten <laughs> gainean. <laughs> eh, Michel Zagit, nahi bauzu telefonatzen aldu Bai, <laughs> espezial dedikaz zuretzat. Eta gero, bez... Eh, eh, badira uste dut amak ebe, eh, granero seguraski eh, joanen da, Jose Angel ere, eta bera prestatua da, eta askikario da, justuki bada eibaren... eh, esker eskerrean eh, aidena gibelean gibelean eh, dena berriz eh, normalki Egealera, okazatua dena. Eh, Hoi da. Eta, eh, ba, ba ora, orako zerbait uste Aniz ah, beraz. bai, bai, bai, bai. Bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai. Bai, kriston beldurra ematen dit. Gainera, eh, berbali ma da goiz hasi, zazpigarren edo segarren mukatuta, beldur gehi hori, no? <laughs> Untxalaz, jokin etxe barri hemen, atetik zalea, atetiken koloreak defentzeko. Xan eta Pol, atetik zaleak zizte menturaz? Bai, geixo ino, ba. Geixo ino. Bai, geixo ino nire, bebe. Ege eh, ala maiteu batara ere. <laughs> Hau politi. <laughs> Bai, futbolan ez dut autua ina. Eh, eh, bai, minen. Rugian Ez zira haute txia zu. <laughs> Hemen ez. Ez zira politikan ez hartia. Atletikek gaitzeko valentria egin du, aurten, ba, egiten alda. Iaz errealak egin zuena funtsian. Funtsian, zituz ziuzte... Uh, Ibilbideak? Arritu ez, me, bon, ekipa ona... Arritu ez? Ez. Ez, eh, zenta ekipa ona da, gero, bala, mm. ostion ertenin, uh, eh, urte hon... Atletik heldu da, likia... atetik heldu da, Barcelona, Real Madrid, bai, Atletico Madrid, bai, ondotik, eh? Bai, bai, bai, bai, bere, pos, bere izaitzea sei edo zazpio berenetan, ez da hitzeko bate, gero, bala, e, uh, dena, is, fengauzak untsa pastu dira atletik entzat, errusita pixkat ere ukandute, egia, e, agidura ez, ez azizte Aldiz eh, eh, eta bieltsaren garaian uh, horiek aiziren eta una ziren, go piskata para... Bieltsaren garaian, ma bigarre ba, azken, azken urtean, minan, uh, eh, piskat bieltsako lehen urtean mesela, berrizarekin. Hori da, ba. gauza, gezkiago iragantzen urtea atzitik jaz, txapelunen ligarekin, eta errealak, ala ere untsaku du. Bai, eta joan ziren, gero joan ziren, bai, bai. atletikak ez du jokatu txapelunen liga, Bada, ogun bada, ogoita ma guzte, ogoita ma la guzte, zuela, jokatu zuz chapeldunen dikatu. Es, es, es, es, es, es, es, es, es, es, es, es, es, es, es, es, Bai, bai. bai. Baina ez formatu berdina? dina. Eh, Championza eh, formatu berrian ez dira izan hori no ez dira xailkatuak, xailkatuak ba, ez jokatzeko, behar dute kanporaketak, ala bezala, kanporaketak, eh, kanporaketa jokatu, eh, eta horrek ere badu beste ondorio ekonomiko ikaragarria, eh, horrek eh, balintzatzen aldu, kasik sasoin bat, itzuli bat pasatzea edo ez, edo ez pasatzea. Da, rigarria, eh, ba, adibidez errealean kasik doblatzen dute Efen, ez, da, erdia, eh, euneko begoita marregeio uh, eh, aurre kontuan. Ba, Txartu... Seka, sekatu dugu, odan, txapelduna niga irabazten duena, osok dena irabazten duena, kasek begoi milioi biltzen ditu, eta Europa Ligan ari dena, zutakit ez diren, uh, zazpi edo sortzi milioen. Bai, bai. Kasik, bai. Eh, ogoita, ogoita mar milunen diferentzia bada, ah, itzuri batzean bakarrik. E, bakarrik, bakarrik klasifikatzea e, eh, multzuen zako, emaiten dautzu kasik UEFA irabazten bauzu bezala. Eh, bai. bai. bai zenta, eta Europa Ligan... Bat, milion bat partida, ire, partida irabazten bai. duzu, bai. bai, badira iru sei partida, eh, da. Bai. Beraz, eh, bon, fit, fit ikusi barko da, zer egiten duten, beraz, itzuli hortan. E, futbola hortan utziko dugu, doiroia munduko xapelketa zebitz, Euskaldun zonbait izanen baitira, ona, izan dugu zabe da, jodanik, e, eh, studioan sartu entzin, nor da Euskalduna, nor ez da Euskalduna, baina, bon, pentsatzeko da, azteko, Javi Antoine, Martinez, Antoine Aladea, Javi artista eta... Jore Dez, Didier Deschamps. Antoine? Eh, zer? Ez dakit, da, baina atletikok oen nahi zuen fitxatu. no dituzu zuke Euskaldunak beraz, pantzo zuretako? Zer niretako? Eh, Euskalduna zer ditzen Euskara emaiten duena? ez, ez, ah erriosan sortzeak edo, edo, edo iruinan sortzea eta gero erriosan bizitzeak horrek egiten du Euskalduna, ez daki galdera bat da, zuek behar dira zuegan, enetako ez nik uste nuen zela pertsona bat hemen bizitzena, hemen gozena. Bata, gire gara iba, bat uruguaien. Mantzakun kiez, bai, bai. beraz. Zer? hemen bizi dena eta ez ez me ama bi urte arte ara ere bizi izan da Frantzian bere bere sortegia eta haurtzaroa aurtzaroa pasa du Frantzian ah. Euskal maite madu pixkat ah, ze urtetik goitzi da ordan ba, zuk egan behar duzu zenta ba iduriz pausatzen duzu eh, eh, irinio batekin galdera Euskal Herrian sortu diren eh, guziak ba, Euskal Herrian bizi izan ah, diren bai, guziak bai. ba, Xabi Alonso da bakarra izanen dena mundialan Euskalduna ez Bai, ego, ego Amerikan badira. Azpiliko eta bat eman zagun. Ba, ez da ginen sortu den, eta ez da ginen... Fartaka, iruñekoa. Eh, eh, ez du, ez du menturaz euskara emaiten, baina... Bon, nor ikusten duzu favorito mundial untan? Brasil. Bai? Bai. Pol? Brasil eta nik nahiago nuke Argentina. Zenta nahi dut mesik... Me ala eta Argentina ikusten dut, enemigoaren etxen eh, Ba, behin goan ados nahiz Polekin <laughs> Txuri hori nekin beraz Ai, Argentina ikin Argentina Haule ziti bibat bai. Boa, me ez uh, Kasu eh, Alemania Ez eh, ados izaiteko polekin, xan uh, eh, Futbola horretan utziko dugu Eta <laughs> Eta ondoko kapitulura pasuko gira Berkainen udako pilota eta kirolik astaldiak alduden Berkainen udako pilota eta kirolik astaldiak alduden zorzi eta amasai urte artean duzu, neska alamutiko, trebatzeko eta rubetzeko, eskuska, xare, xistera, pala edo zesta puntan jostatzen alko zira. Ezitzaile berezitu eta pilotako xapeldun handien ezagutzeko paradarekin. Baina nere, rafting, eskalada, VTT eta beste, izan emaiteko hori aldea BT, ubibikoitza irualdiz.ffpb.net internet gunean. Edu deituz, zer osai, irutanoita emeretzi, irutanoita bat, ama iru, berrogoita amalau Alduden perkainekin, udauntan, goxotasunean egin lagun berriak, pilota ikasi eta jastatu kirol berriak. Buf, txabal! Buf, txabal! Maiatzaren amazazpian Txatxolak amabi urte <laughs> Maiatzaren amazazpian Txatxolak amabi urte Egoz ditik goiti Bertxo Baskaria Bixente Xapolek kostinatua Usue Alberdi, Odei Barroso eta Beñat Gaztelumen direken Ondotik Graf Tailerra, Kuemit Eta gauean, Konzertuak Agnas, Luz de Putas, Enkure, Familia Artuz taldeekin. Eta Jeton B2B Nerds DJarekin. Baskariaren erreserbatzeko maiatzaren amalau arte. 06 iru bost, bost iru, bost bost, bi huts zenbakira deitu. Janari eta edari goxoak izanen dira egun guzian. Beraz zauzten umgean egunon baten pasatzerat. Abal! Toskan segitzen ari ziste Euskal irratietan, gure gomiter galerak egin deituz zuzenki 0 bost, berrogoite emeretzi, berrogoite emeretzi, ogoita amar 0 baterat, lehen zatean futbola aipatu dugu olatz, orain errubia. Zara, topa, topa ez da gas bukatua, Finalerdiak dira Ostira Toulon Racing eta Larun Batuntan Montpellier Castre, baina gu behar badak egiago interesatuko gira Euskal Taller, Lenik, San eta Pol, argituak zizte mantzagun Racing eta Castre ikustea finaleritan? Finalerdietan sartzia irabaziz kanpoan, bai. Eh, bai, bai, hori bai. da, hori da. Nik Kala, kastr, arritu nahu kastrek. Ikusiz, no, ikusiz baiolak irabazen. eh? Azken partidan, txando zen. E, diakinez, atxeden aldean, ez zela lehen txeietan kastr. Mentuaz, eh, eh, eh, ez zen, ez ez zen, Tolosara, irabazen? Eh, Kastr. Clermont. Clermontera, joan dira kastera, joan dira Clermontera irabaztera. Agi, agi, agi. Eta gazinera, ere? Ba, eben, hazin gogor ikusten dut. Eta, eta Tolosa eta Clermont ezagertzea, ondorioz?

Bai, niri ditzen zen, bai. ribian tolosa zela... Bai, bai pixkat, bai, formakuntzari esker hona, eta... Eh, hoi eta esku... Joko edera izan da, eh, memento bai. batez, hor eta... Hoi da... Vilepre eta hori gehi, mono astapena, eh, bai, bai. alda badu amak urte bestek bezala idiela ribian, ez dute joko gehi joiten... Uh... Eta kanpoko joko lariak hartzen dituzte bestek bezala... Bai, bai. Gutxo ateratzen dituzte honak. Toulon, Racine, Montpellier, Castre, norek ustean duzu eburura, hor? Uh, eh, ale, gane dut jazing. Ah, bai, eh? Bai. Bai, ez zan? Be, eh, Toulon finalian baita Europako xapelgoan uh, eh, Toulon ganezake ekipa obrena dela hor Me Europako xapelgoan finalian izanez uh, Are, zetako ez Montpellier Are. Zuzi maite Toulon xapeldoan? Eh, eh, bi final <laughs> e, bi neo gestu sekulan egin hori bon, gauza ikara realitaike egin oztako partidetan behar da ere reusita guau, ni <laughs> aski komplikatea ikusten dut Bo, ikusiko, hasteko finalerdiak egan bezala, hostiria luntan, talarun batuntan. Euskal taldeak ipatu agetugu, Bayona eta Pol, zurekin hasten gira, Bayona berriz ere, azken, eh, ez dute garen azken segundan, baina, bai, azken uh, minutetan. Bai, ba, ez dugu seguran dudatu ke? guk, eh? Baina, uh... nementu atez, Bai, <laughs> otoitzian, Pol, bezpera. <laughs> Lourderat <laughs> izan tuztela <laughs> Pasatu niz <laughs> Egin niz, ma virgina den Ez eh, zuzia dudatu, ez da egia zuzia dudatu Ba, momentu batean dudatu dugu Gero, derbia irazita gire gan Hala, eh, senditzen nuen eh, Ba, me pol, zena egizaz Momentu ataz ez da gire pastuko Hori azken egunaren historia hori Ba, eldu den urtean ez, enta eldu den urtean Sasai, hasta peruna ire dugu Ona. Bai, bai, bai, bai, egia, eniz zer egiteko hori, senitzen da zerbait. Egia, egiazki, egiazki. Narasketa hori gazten artian eta... Bakatu, Paul, memen, mainen inguruan neok ez zugu dugu sinestan. Bom, eh, ikusiko oso, ikusiko, egun batez. Egun batez. egun batez, Eta edu urtean izanen da. Edu nortian. Hure gazteekin eta... Gure boko zoko eta horiekin. Nor susten gatzen duzu rikbian, gehien bat? Zuri urdinak ere? Ah, bai, bai, bai. Beti? Bai, bai. Ez da dudik. Eta futbolen mundialen, ez zira Argentinaren zako? Eh? A ah, bai, bai, bai, nik errandut... Badu Argentina bat ba, Euskalduna eh, favorito zurotako. <laughs> Hoi da, nor diren... Eh. Bistia, Paul. Atxe mandu Euskaldun bat Argentinan. A ah, bai, no. Ah, ez, ez, ez, ez, bai bat. Santi Fernandez. Santi Fernandez. Fernandez, eh, Euskaldun, Euskalduna da. Amatxi, amatxi eta... <laughs> Amatxi, ara, <laughs> azten gira. Auritzeko. Azten gira. eta Paul, eh, emaitza hauekin behu jausten da, bai hona doidoietaik goiten da, mena egoiten da. Uste duzue, bateratzea Uruntzen duela? bateratzea, ongi egiteko e, fusionea, eh? <laughs> no, gehienik duriko eta bateratzen alde joan kidena da baiona galtzen dira bere esponzo handiena, eta diruan aldetik uh, Askizu hur izanen da beraren zata, elden urtiareko budjeta... <laughs> Nogdaki izan eta mm. Bai, ideiak emiatzen du egun guziz, beraz... Ez, ez. Egonen da, egonen da, errandu egonen zela. Aflulu? Ez, bai? ez, ez, ez. Ega hor dute eta idu biz... Ez, balio eh, ametxetan eh, eh, ez, ez, Eta zer, emanen du zer? Berriz... parte gehiago erosiko du besteri. Be, Monakon zarri ditu? Bai, Monakon izanen da sponsora maiotan, erastikoan. Bai. Uste duzu afluk sos gehiago omanen duela? Ez, sos gutio Sos gutxio omanen du, baina horrego ah. Eta ah, lau milionetik baterat bastuko da, eh? Bon, ba, beti hor, eh. beti hor bada eta sasoia astapen ah, bai, bat. Bai, hor bali madak. Hor bali ez Hor bali madak. Hor bali madak. Hor ez madak. Hor bali madak. Hor bali eh? madak. bat Ez madak. Hor bali Nauziren, ba, gutiago izanen da, beraz leku gehiago eh? izanen da beste entzat. Obedela saski jango geitea ez da, saski jango. Hala, bai saski, hala, hori, hori da. Alere budjeta tipitzen da, eta budjeta... Bon, e, eh, berra gauza hona da guretzat. Bai, nik uste dut hona dela. Gauza, erreala bezala, bai. ala ikusitugu baditu. Bon, erreala jautsu zen, eh? Igan haintzin, eh? eh? Bai, bai, bai, bon. Eta honak topa malauan berriz beharko ditu emaitzak fite-fite. Bai, be, ukon ditugu hor, sasoia buka eran, eh? Merci Lenak. Kastren, kontrako parti hartan, sufritu zu? Ez, ez, ez, ez, ez, uh, jaun eta jabe izan gira, hor, eh, astapenetik eh, buka erartio. Beste egia, baitzen beha izinen? Ez. Egia? Ez, ez, ez, ez. egia. Ba, bai. <laughs> Atxe, ba, ez duk, aif, eta horreko ignik beraz, atxe den bai. Biletzen hori dut, gara. Ara, ere, gakoa izan da behar da, ez hor, biurgunia Grenoblen? Grenoblen? haintzineko partidan? Bai, bai, bai, hori eh, eh, eh, partida hori... Ester presunia gehiago nahi. Baina, partida hori azken bon, eh, no, bai, in, bai, bai, bai, bai, eta niz bai honesek, eh, denek behargin irazi, behargin irazi, bai, partida oso Afer, bai. azken segundian berdin, berdintzen duzulaik, bai. zentzait urbilo ziela galtzea, irazte bai, baino. Segur da, baina nik usiz partida osoa, ara ustartzen eta gehiago izan ginen, eh, gileane, eta ara. Ez, ni uste dut, egiazkiz, eta bai honak, bon, aipatu ginen emankizun batean, mm. lotu da, egia, uh, zinez, eta eukandu ere, eta hori biziki importanta da, erri usita. Ba, ba, Adibide bat bezala, anuetan jokaltu du bai, vaka ez balimada kolpatzen. Ba, ba, ba. Ugal txipia, no, me hori da. Ba, ba. Eta erri hori. Neo, que ulertzen, zen dako eginen, buturri gabe, ko. Arritzeko da. Arritzeko eh, zen hori. Arritzeko zen, biziko Ile biziko partida, but, egiazko ba, buturri ba. gabe. Hori arritzeko, eh. Ah. eta, alere, nunbait, eta, hola. Ba, ba, ez dakigu, ez dakigu, berdin, eh. Eh, berdin baka izbazan lau sartzen zituen. Hori ez da mm. ere hori da, errealari esker. Ah, <laughs> <laughs> egia, egia. Paul, fite, fite, bilan txiki bat. Sasunaren bilan bat baionaren zat. Hala, ba, sufritu dugu saien bezala. Ona be... edo txarra? Izan dira, joan dozen, izan dira partida onak. Eh? Be, Hori erten delaik da ez du lan egin <laughs> Ez, e, ba, ez, ba, egia da, espero ginuen, hala, edo la... Lehen seietan, ez ba, dut, ez dut ukatzen ahal. Zortzi garen bukatu ginuen, eta obekio iteko, baina nara, topa maloeko... Ba, Amaz garen bukatzen zu, ez da gaizki. Eh? Hala, baina topa maloeko maila uh, goratu da ere. E hori egan ah, ere, eh? pundu, bai. Eta gero, gero, eh, partida hainitz eh, galdu ditugu, pundu, iru lau punduz, eta partida horietan, bustozek, utxin ditu, hainitz, zieko jolpe. Hori da zure birana? Ez, ez, ez, baina, begiratzen baditu stat franzen, lau punduz galtzen dugu, oionak zen irupunduz, guztozek uh, eh, ditu hainitz, uh, eh, gronoble nede. Beraz, buteur ah, hon batekin... Ah, anoetan uh, esker, azte uzi, eh? Bai. Zenta, ba, bai, bai bustoz, da, Baloini gabe jokatzia partida osoana janak ustartzetan, joko egin gabe... Ez lehen zatzian, ez, ez, ez. Iruro minutaz, eta ateatu hain Bai, bai, ez, ez, ez, ez, da. Txalata sartu delai, ba, xuxen bai. nu da. Hor bai. du arte? Hor mirak anekatu bai. Ez, ma, ba, bilana ez da una, zenta ala, entre bat zaileak eh, kampu emanen ditugu, normalki, edo, Oko zerbait. Nola aldu da zazuena? Txarra bainan bukaera ona, hor egoiten magia eta beste eh, talde hau Neusten <laughs> baita. <laughs> Boa, egiten dute, Baionak eh, ara. egiten du bere bilana miagitzaren arabera. Ikusko du gero miagitzaren hori da. No, ikuste eskapatu zaio hori polime bihotzetik gildu zara. Eta ez, eta geroari buruz, badakigu importante dela, eh, behar bat alde bat ukaitea bakarrik topamaloean, hori buruz hainiz. Sos eh, diru gehiago kaiteko. Oh, begia, bai, da hori. Eta bon, bai honan, zer, zer da aipatzen da, beraz, eh, ez ditugu uh, eh, anitxokorari fitxatuko, aiko gira gure taldearekin. Kristian, lanta trebatzaile ona da edo ez? Una zen, dula amagurte. <laughs> Bai. dula amagurte una zen, eta ala ere ez zuen irazi 2000 eh, bian egon renkontra benen. Zena ko kagazi a una zen? Be ba, imenik espero nuen, dula bi me berak, berak onartu du, dula bizpailu iraite, egoeko errukbia uh, kambiatua zera eta ez zera gai. Aurte batez? Ba, azken bi urtetan. Ba, azenen hona zela, ez da jautxia azen hori? Ba, ez da Ba, dena guk urtean egin azuen Ni baruen ba, esperantza hondi bat ara Iu urte, hori zelen ziren eta izenak ziren Lantadero, bon Zer, zer, zen, zer da, are, gehi edo plusetan eta minusetan bai honan aurten? Bon, gehi, ara eh, Gehi dira Ruet, Olivon, Etriart, Auriek Gaztiak Gaztiak, Michel Urda Gero, eh, gehi, manu manu lehen Lendak Ara, zenta hor da, ez Inglaterran. Hmm? Ara, erran dira afelu, eh, bai, behar zera bai. hor, susa maiteko Afelu? edo ken? Ez, ez, ez, bon, ken dukudu pixkatu bina. Ken, ken anitz. Ken, <laughs> ez ari, bukatu gehiekin? Eh, eta jando uzeko giroa. Eta ken? eta ken, ebe, ono uh, eh, mantentzea uh, jokatu dugu, eta ez, ez gira hmm? mailonian izan. Helburu, helburu, Ez eta eta ara ono e, bordela hori e, eh, goil mairan eh, lehendakari aldaketa eta Philipsen historioa eta... fusio ez fusio Fe... ez ez hori e, fush... ah ba historioa bai hori ken bai ken Philip Neiz e, ken ken du aizanen da zer ah Bo, edo ez, ba, hor da, baina eh, ez, ken bai. Zendako kendua izan dela gaur? Ez, ez, ez, bestakit, dakit, azteko kendua izan da, lehen dakari postuari, uh, eh, postutik. Bai. Dakorki bai. mintzatu zelako? Bai, bai, bai, bai. Ez da, manera gehiago behar da, eh, horako uh, talde handi baten dakari zeiteko. Lanta eta delo kampuan kusten duzu? Delo behar ba, egon handa. nor ginen da? Beraz, uh, <laughs> ofizialki ba, ba, ofizialki, bo, idinen da, norriega, izanen da manager eta intzineko eta zokopatuko da, lekin pixkat. gonzo igonen. gonzo, gonzu iduriz. Zama asuanta eh, izanen da. Zendako eh. ez dute, ez dute zartzen trebatzaile gonzo? Ba, berba, ustartzean ono inen dit... Eh, trebatzaile, berba... Ez be, bedak nahi zuen berba gorago izan. Ez Gorago. Be, izanen da berbako kirol zuzendaria. Ados. Ba, merenen... Uh, Zuzuz, uh, Jean-Michel ez zuela nahiz trebatzaile izan? ene ustez biak inentu, ustartza bakarrik inentu, zenta haintzineko joko ez da bakarrik ustartzia, mm -hmm. ustartzia eta rakiro zuzen daria. Eta giberian, berba, delo eiten bada, eta besten ez, baute hor morla ez, eh, sasorio uh, nahi indu uh, eh, esperantzako taldean. Talde eta... Joko laretan? Beraz, uh, gazte batzu beraz uh, proposatuko dira hor, eta, bon, no. uh, beraz, uh, lekondar bat, <laughs> <laughs> bai, bai, la perrad, La pegada. La pegada malekondara eta aitare familian, eta gero behar horiek, etriar, belo, gero Paul Bruno. Aitan eta erronxako aita. <laughs> Ez, ez, ez. Eta Gibelian, eh, bon, jue hor zendeia, uh, eta, eta horiek, eta Fuster gehiago eko da. Beraz horiek, behar ditu gaztiak direla, baina nala, hogeita, hogeita iru, goita lau urte dituzte, beraz... Eh, Hala, ber, berdia izan, eh? E, adibidez, ruet, nioztez, morgan para arrabo da. Eta gintu du, gaztia, gaztia, bon. Eh, <laughs> hala, e, eh, goi, eh, goi da izan behar, eh? Aflelu defen, defenditzen zinuen, zuk, uh, mainunen inguruan espaniz zauker? Bere moltsa, edo... Ar, bai. Aren txosa beharrezkoa zela? Bai, beti erraiten dut. Beti erraiten dut, beraz, ara, e, eh, ez berba lau milio iso bera zen, zenta pixu iso bat zuen, baina berda hori izan, zenta kapable da, eh, sasoi bat egiten badugu, ebe eh, berriz gehiago baita Miagitze, esan, zure aldi guai pixka bat, miagitze top amalaua usten du espaliko partaz, zer, zer bila duzu zut miagitzen dako? <laughs> Bilana, <laughs> argita garbi, txarra, alainan, jausten gira, Be, nik uste uh, be, uh, urte katastrofiko izan Eh? Zer da, joan, joan berdin zuriz, plus eta minusak edo gehi eta kenak. uh, alde positiboak uh, aurten engezkiz, uh, untsa miatu zere. ez zen. Ba, ez, ez, ez. Bai. Indianoa, dute? Aroa? Aroa? Gehi. Aro dega joan den udan, menduraz miagitzen? Ez, ez, ez, eh, eh. ez, eh, aukten egia zizta. zero? Deus eusua punktualki ikusi du, bat ekipak oino kapazitate batzuk, me uh, sobera puntu, punktualki eta duizen zait buruetan ere sobera fitela astu dutela. Eh, ez gatzaile bezala senditzen zinuen ez, azken urteetan, bazen alako... Apaltze bat, apaltze bat, me... Pentsatzen altzen, da, ez hain fite Ez, hola, jartzen dugu azken ta Aixe, eh? Bai, bai. Ah, hori da, eh? Mm. Zeman eretan, ah, bon, da, da, zenario katastrofikoa zen, uh, ah, bat eta bon, burutan ere eh, bon, eh? espaita geirik pusik, eh, kenak edo minusak eh, Handanat, uh, badu, baditu gula... eman akatsa hundiena hortan akatsa hundiena orokozki ba, behar da ikusi hori mm. eh, eh, ez du ekipa eta kluba batek ez da gai izan eta preparatzeko eta bere geroa Uh, eh, baziren jokolaria ja, uste zu, taldea aipatzen duzu, horrek kiro uste zu duela bi urte baino olako diferentzia badela? Diela bi urte zaki zumat garen, izorroi garen bukatu zuen. Eta gero, azkena aixe, ustu duzu, olako diferentzia badela taldean, edo ez da? Ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, la, uh, biztan da, e, ekipa tipitu da, hori me alere, ostion erten nina, burutan ere, uh, amore mandute, sobera fite, sobera fite. Ba, me, ala, derbi unian ez dut uste, nik seurik. Gero, ah, ah, finisen, ez? ez? Ez gero, ara, bali mazen. Ordukotzina eh, zen. Be, bat, uh, eh, finanziela Aste, astetik bai, hasi bai. gira galtzen, etxean, bai, eta txipimen batzun kontra. Ba, eh, kizula izelanden eta ondien kontra iraztia, nun berzen zen eta nun bildu petantuak egero. Eaz, eh, segidan, segidan izan da bordela hor. Niagitzen bada, bada presidente bat, Zerz Blanko protagonismoa asko hartzen duena beti, eta bai. aurten, aurten ere ala izan da, bai. eta Hai. niz kritikatu izan da, gaizki kudeatu duela bere taldea, bo, biztan dena, utxe ikusten delaik gero denak heldu dira gainera, eh, baina... Ez tia sobera hor Zer duzu hortaz? Be, ff, uh, eh, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, Serge Blanco memento batez ez da antzibiak indar bat izan dela. Eh? Ba, ba, bai. ez da antzibiak. Eh? Bai, Gero, wala. Eh, eh, Antzibuk beti ala baina. Ba, ez du jakin eta uh, presidenta da. Eta ez, ez, ez, ez, ez, du jakin eta antolatzen ekipa bat. Bera da, bat da. Bera da, da, Ez da, beha alak ere txipitzen die, laik... Uh, ai, bai, bai, bai. ez omat gara budgeta bai, du, miagitzek ez du azken budgeta, eh? Baina, amak garen, amak garen, alere... E, usu, e... mantzegun talde bat ez delarik martxan, uh, usu trebatzaileak emaiten dira kanpo. Bai. Jo, entxeatu da, bat eratze proiektu horrekin... Uh, Zaten ere nahi, xa, xa, xa